Gomitaren eh, tenorea dugu orain eta eh, aipatko dugu banaketa logistikaren formakuntzak eh, amak urteak betetzen dituela hori beraz baionako iutearen bahnean eta formakuntza hortan erakasle den uh, jean Ferran gurekin dugu ekonomia erakaslea eta licentziako arduraduna ere bai, egunon jean Ferran. Egunon. Hala beraz urte betetze berezia, amak urteak jadanik ostirarian uh, ospakizun eguna aipatuko duguna bukaeran. Lehenik, uh, zer da zuen licentzia? Zer zuzen aurkezpen bat egiteko? Bai, da licentzia profesionala da, ordun eh, hau da nahiko eh, berezia frantzez uh, eh, sisteman, licentzia profesionalak bo sortu dira duela ba, urte baino gehiago noski, baina ez da hain zahara, eta da urte bateko uh, formakuntza bat, eta xar daiteke be baso gehi bi formakuntza batekin, edo gazte batek egiten badu uh, eh, liceo batean BTS bat, adibidez gure kasuan uh, izan daiteke uh, eh, nazioarteko komerzioa edo lako zerbait, gero uh, zerbait gaitzeko, da, komplikatzeko, egiten aldu gure formakuntza uh, urte bat gehiago uh, izanen da berarentzat. Eta elebidunez, hori da berizitasuna, frantzisez eta uh, Bai, hau astapenetik, eh, ezen eta pentsatua izan zen um, ehm, eh, licentzia hori duela, bueno, hasi ziren prestatzen duela mm, amagurte baino gehiago noski, eh, ene kolega eh, batzuek egin dute uh, prestakuntza eta dosiera, eta... Mm, Ideia zen uh, gure kokapen eh, geografikoa baliatzea. Ba, Baiona da eh, bueno, Atlantikon, bada arku, mm, arku Atlantiko konzeptu hori eta gainera mugan. Orduan uh, aukerak badira uh, garraioetan edo komerzioan lan egiteko bai uh, Frantziarekin, bai Espainiarekin. Euskarak zer leku du ukaiten al edo pentsatzen da behar bada? Horain arte, uh, leku guti bada irakaskuntza berean, zenta mm, bon, gure be, bezeroak edo gure ikasleak etortzen dira Frantzia osotik, eh, baldintza da gehi eh, baso gehi bat, uh, gehi bi bakatu ukaitea, eta eh, espainola menperatzea. Orduan, eh, mm, beti badira dibidez eh, iruz Bretaniatik eh, etortzen direnak, edo Parisetik beti bat edo bi, orduan eh, eskualdun batzuk badira, beti, baina bizpairu, orduan horrekin zinda talde berezi bat montatzea. Gero, Espainiatik ez zaigu hainbeste jende etortzen, eta hau da gure uh, eh, berba eskasi bat edo zerbait uh, eh, obetu behar dena. Egan duzu duela mahur urte, beraz eh, elburetaik bat, zela uh, ebe, hemen kokatua izanki, helburu bat, beraz um, mugaz gaindikako aheman hori. Baz, bazen beste elbururik astapen hortan, edo zinez gune geografikoari lotuak ziren helburuak? Eh, zen eh, beharrak baziren eh, emengo ekonomian, eh? hau izan, izan, izan zen barkatu uh, keska bat uh, astapene, astapenetik. badira, enpresa, enpresa batzuk, bo, hemen supermerkatuak uh, importanteak dira, uh, iparaldean, erran nahi dut, kostaldean, baina badira ere endaian eta inguruetan, uh, endaian eta irunen garraio enpresa hainitz, gehitzen alditugu ere enpresa bueno, estatuko enpresak eh, SNCF, eh, Renfe edo eh, ba, hor eh, muga eremuan eh, pre, dutenak orduan olako formakuntza bat sartzen zen ere horta, ez bakarrik geografikoki baina kontekst, emengo kontekstu ekonomikoan ere Eta hastapeneko helburuak, dola amagurtekoak, beteak dira, zuen ustez? Euh, Falta bat egoaldetik erran duzu? Bai berba, zenta eh, ideia zen eh, ere, fa, edo ametsa, ene kolegen ametsa, zen eh, promozio mixtoak ukaitea, errat nahi dut, bai frantziatik, bai espainiatik ere, Uh, etortzen diren ikasleekin eta uh, egia erran Espainiatik ez zaigu hainbeste jende etortzen uh, eta razoina biziki simplea da, da frantsesaren ezagupena orain nahiko apala, apala dela Espainia mailan, baina hau tristea da ere, eh, apala da Gipuzkoan eta Nafarroan. Ea... Eta Espainia mailako eta berbada egualdeko uh, eh, ikastetxeekin badituzue uh, eh, ahemana, kalare zuen ganate kajarazteko? Uh, Bai, de... Astapenetik eh, harremanak izan dira, bereziki EH, EH e urekin, bada itun uh, ofizial bat uh, astapenetik. Gero zer egiten dugun, uh, bueno, donostiko... Eh, enpresaritza empresaritza eskolarekin, haiek dira gure ango uh, eh, korresponteak edo, eh, e, gure adibide bat emateko, gure ikasleak egon dira haste bat uh, donostin, uh, urtarilan duela bi haste, eta hor, uh, klase batzuk izan zituzten uh, gazteleraz. Eh, eh, naiz, eskubidea, ekonomia, kontabilitatea, ordun harremanak badira bai astapenetik. Eta arrasateko arekin ere izan dira harreman batzuk, baina orain ez dira sobera mantentzen. Mhm. Euro eskualdea aipatzen dela, baionatik uh, egoaldera ino, sartzen da pixka bat ezkuntza mailako edo ez oraino, pixka bat... euro eskualdea aldea, uh, eh, konzeptu nahiko teorikoa da, gure trukaketan adibidez eh, eh, izan dut aukera interesgarri bat, zen ordu batzuk gazteleraz leheno eta gero eskualaz emaitea donostin. Um, iparaldeko aurkezpen ekonomikoa egiten, kolega baten ikasleen hainzinean. eta konturatu naiz, sorpresa handirik gabe, inork ez sekiela donostin, euro iria, eh, existitzen zela, adibidez. Eh, behar ba, baionan gehiago zen, eta baionaren zat eh, horrek eh, baloratzen gaitu manera batez, pentsatzea, donostirekin zerbait konpartitzen dugula. Ibra leatipiago baita. Bai, bai, eta baina hor ez dakite, eta iduriz, eh, bai, zaio hainbeste importatzen. Ze lanbide, beraz, erranduzu basoa gehi bi urte, gehien bat nazioarteko komerzioan erranduzu, eta gero helburua da urte bat pasa eta untsalaz ikasle horiek lanera joitia. Bai, eh, licentzia profesional guztiak eh, hortarako pentsatuak dira. Gero, ideia da uh, lan merkatuan zuzen sartzia eta gure ikasleen kasuan biziki importantea da, dibidez, eh, staja, eh, praktikak, eh, nun eginen dutela, zenta batzutan, luzatzen alda kontratu, kontratu batekin. Eta gehienetan, be, mm, fa, gure inkesten arabera, lana egiten dute uh, supermerkatuetan, garaio enpresetan, edo lako aktivitateetan. Teknik. Alternatiba ongi martxan da urte hortan? badira inbeste, do, bana unen beste horren eh, klasean eta unen beste horren uh, eh, eh, Ez da, uh, alterna, adibidez, badira formakuntza batzuk alternantzia sistemarekin egiten direnak, eh, bi haste uh, universitatean edo formakuntzan eta bi haste lanian. Gure kasuan urtea banatzen da. Adibidez, uh, aurten, klaseak bukatuko dira... Uh, Mm, Iru aste barnean. Um, otsailaren erdian edo, klaseak uh, bukatzen dira. Eta gero staja egiten, di, mm, egiten dute uh, otsailatik uh, ekaina arte. Eta gero aurkezpena egiten dute, uh, egin dutena esplikatzeko eta komentatzeko. Helduak badira, egan nahi dut, jadanik lanian aizan direnak beste eh, lan batian, lanbide batian, eta beste norabide bat hartzen dutenak eta komertsuari zuzentzeko, badira, holako jendiak, profilak? Bai, kasu hortan eh, nahiko eh, interesgarriak dira gure promozione batzuk, zenta, bon, erraiten nuen espanol edo hispanofono guti zirela, baina badira, badira ere batzuk, edo ameri, ego amerikarrak ere guti, baina badira, eta adina en arabera ere bada nahiko ehm, perfil eh, ezberdinak ba, ba, badugu ba, ikasle klasikoak, eh, lehen erraten duen bezala, liceo, gehi, BTS edo, edo uh, gehiagoko jendea, dibidez aurten, badira bi emazte, bat hogeita mar urtekoa, um, ehm, ezitzailea zen, eta uh, adara aldatu uh, nahi zuen, eta horregatik uh, etorri zaigu. Eta beti badira bizpairu uh, olakoa. Amar urte plantan ezagia zela formakuntza hori, bilduma egitean, ze lan ardatz ateratzen duzu geroari begira, zertzen dira punduak hobetzekoak? Izan da proiektu bat, eh, bon, gaia importantea da, zenta berri, gauzak berritu behar dira, proiektu berriak eh, egin behar dira beti. Um, iaz, hasi ginen, refleksio bat egiten, beste adar bat idekitzeko, licentzia bertan, baina ez bereziki elebiduna, uh, espainola, erabiligabe. gabe ez da, mm, nola egan, bada eh, eskaera, horregatik, eh, zen da, ez zen sartzen astapeneko helburuetan, baina egia da, jendea, etortzen zaigula, erraiten, eh, bon, behenik nahi nuke komerzio egitea uh, asiarekin edo pasifikoarekin, eta hemendik ere egiten alda, eta kasu hortan, espainola ez dute behar, orduan guretzat, hau izan daiteke, formakuntza aldatzeko edo zabaltzeko mota bat. Beste bat izan zitekeen alternantzia hori, baina biziki komplikatu da, zenta badugu eh, irakasle eh, hainitz, uh, irakasle gaiten eh, dudanean, eran nahi dut ez bakarik universitarioak edo irakasle profesionalak, uh, da gehiago profesionalak ere, enpresetan, enpresetako profesionalak etortzen uh, zaizkigu, sei ordu edo sortzi ordu emateko, kasik uh, bueno, itzaldi moduan uh, gure ikasleekin. Eta biziki zaila da hori uh, antolatzea, horregatik uh, alternantzia konzeptua uh, kostatzen zaigu, bementukotz. IUTA bai honan, erran Janik, zuen uh, formakuntzan, uh, orokorki zenbat ikasle aurten adibidez? Eh, Lizentzian, oge, aurten ogeita sei. Ogeita sei. Eta bo, IUT-aren aurkesteko, bai honan? bai. Eh, Urkorki. Alo, lizentzia sartzen da uh, eh, TC uh, departamentuan IUT-en. TC da teknik du komerzializazion delakoa, e komerzializazio teknikak, eta da, IUTeko adar bat, departamentu bat, baina IUT bai honan, lau departamentu dira, de, ba Administration euh, Gestion GEA, euh, importante à eun, TCB urtero baino tcb Salah à hauek dira uh, terziarrak edo, euh, zerbitzuetan, enfin zerbitzuak aipatzen dira, mm, aipatzen Montorin, badugu ere, gestion gestio maintenance et Informatica, horiek dira guk uh, bon, uh, industrialak uh, deitzen ditugun uh, formakuntzak. Ordun Bayonako UTA bi polo uh, bi polo ezberdinek uh, osatzen dute IUTA azken finean. Uh, Bayonakoa, terziara eta uh, Montorikoa, Angelukoa industriala eta lizentzia hori uh, logistika banaketa komerzio komerzio licentzia da azken finean horregatik eh, baionan kokatua da. Beskartuko zeitugu zure licentzia aurkezturik. Mil esker aio.